Eta guk joko dugu orai hitz eta putzerat eh, zurekin eh, arantxa. Bai, kasu minartua gabe biztan dena. Hala, txiste txar bat, txiste txar bat bai emankizun on bat biztan da biatzeko. Humorea eta ironia baztegerat murruak aipatuko ditugu orain aldiz. Hau da mundu untako pasio berria. Murruak eraiki denetan. Eta ez etxeak eraikitzeko hemen, eh? Euskal Herrian ikusten dugun bezala, pentsi guziak orain etxez betetzen baitira, ardietaz baino eta ardiak, ebeare, alimaleko arditeietan. Bakizue gaur egun, demografia, politika, arazo edo problematika konpontzeko ez da aterabide obeagorik estatuentzat, murru bat eraiki! Kale, errian, murru bat eraikitzen hasten ari didelarik, eh, ba, migrazioa konpontzeko, uh, simple da, murru bat emaiten dugu, eta ez da gehu gure problema. Mundu bat, balio du, bat, balio du egitea munduntaz, munduan diren murru hietaz. Hainbat artikulu agertu dira, azken egun hauetan, eta... Hau dut aski interesgarria eta osatua Franz Kultur e, eh, behiratiak proposatzen duena bere webgunean emankizun eh, berezi hainitz zerrendatu ditu eh, bako txan entzuten alduziena beraz gainean klikatuz bakizero martxanen internet eta kartografia bat ere proposatzen dute kartografia beraz berezi bat, virtual bat, eh, muga guzien fortifikazioetaz. Eta mundu geroz eta etxiago baten analisia egiten du hemen. Irurogeita bost mugu dira munduan, eraikiak direnak edo planifikatuak direnak. Berrogei mila kilometro orotarat, hots munduaren itzulia. Kartografia bat beraz proposatzen du, eh, klikatuz, populuari lotutako problematikekin, eta azken amarrurteetan muruen moda hori haunditzen ari da eta azken hilabetetan oraindik gehiago kalekoa badugu gogoan, biztanena edota Donald Trumpen proposamena ere Mexikoren murua osoki luzatuz, palestinako murua ere eta biztanena berlinekoa, egun bataz erogarazi zutena. Alta murro horiek ze ondorio dute, be transgresioaren logika badan dotik, Mexiko eta estatu batuetan arten adibidez egun eta martunel badira ezagutuak, Murru horiek, beraz, eh, muga bat ahunt hausten dutena, trukaketak ahunt ilez eta populakontzak ere era hiles. Franzkulturean intere xabali maduzie. Le monde se referme la carte des murs aux frontières, deitzen da xail berezia. Beharrik ez dugula mururik momentu Euskal herrian, badugu jada aski zailtasun gabe. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz hitz eta putz. Bestelaz aktualitatean ez dut oino aipatu, alta Nobel sarien banaketa bada. Eta bai, iduritzen zaigu ez duela gauza ondirik aldatuko gure bizi sumeetan, eta funtsian eh, usuala da. Salbu berdin Barack Obamak eskuratu zularik. Bake Nobel xaria hor, hartu nintzen xari horren zuzokeriaz, partez behintzaz. Hala ere esplikatuko dautziat zoin diren azken txarituak. Oren azkenak, Tuliz, Duncan, Haldan eta Kosterlitz deitutako zientifikoak irabazi dute kimika Nobel xaria. Zergatik, fase transizio topologikoak eta materiaren fase topologikoak teorikoki azaltzeagatik eta ala material lauaren fenomeno agarro batzuk argitzeagatik. Usten zaituztet, eh? zonbait segunduz, pentsaketak egiteko eta ulertzeko, errandu danaz, berba, eh, nik errandu dana ulertuko zi, nik ezpaitutz gauzan dirik ulertu. Sari emaitean batek espikatzen du, eh? simpleki, simpleki kakotzen artian, zer den topologia bere goizeko askaria adibidezat hartuz. Uh, here I have another thing. I have a bagel, okay? And here I have a pretzel. the Swedish Brass ditu ah, hori. du, eh, inglesez, eh, oartu ziste. Uh, eh, artzen du beraz bagel bat, jaten den eh, hori, uh, bretzel bat, uh, bus kasik hil zuena, eta uh, kanelesko biskotsa bat ere, hiru desberdinak dira, gustuz, formaz, eta bar, ahun desberdinak dira. Bainan zat, desberdintasuna, hiru hauen artean da, batek ez duela zilorik, besteak bat eta azkenak bi zilo dituela. Ziloeri interesatzen baitira. Ados, ez da gaizki, hori jadanik badakigu, bainan ze interes... Enetzat, uh, eh, sobera komplikatoa da, baina interesabari maduzie, bada webgune bat bizikiongi dena gai zientifikoentzat Euskaraz Eluiar Zientzia aldizkariaren webgunean. Medikuntza Nobeltsaria ere artikulu bat atsemanen duzie, besteak beste, da hor ere, behiustuki beste artikulu bat ikusi dut, Ibon Kantzio Uri Arterena. Eh, biologian doktorea da bera, eta itormen batekin hasten du artikulua. Aste aitortu behar dizuet, ano jimikoa nahi usaintzeko ezindua dagoen sudu raundiko euskalduna naizela, eta bai. Hori gertatzen da, usaimenarik gabeko jendea, ez dute senitzen, janen duten txalda, edo jantziek usaintza dutelarik adibidez, eta hortik bere artikuluan proposatzen du usainaren inguruko ikerketa bat, bon, zientifikoa da, zergatik ahainek, hain usainek duten, edo denek baute dugu gure usain propioa, do propioa, eta bar, eta bar, erantzuna, elu jaren webgunean, deskubritze bat, enetzate gerran ez tutolako uh, eh, irakurketarik usaian, interesa bali maduzie, hor atxamaren duzie dena Euskaraz. Telebista putz, utz, putz. Odean horretarazten dautziet, laster, beraz, eh, musika entzuten alko duzuela. Uh, Mikel Marquez lehenik entzunen dugu. Uh, Baina, uh, minuturen buruan, ere itxasuarrak entzuten alko dituzue. Astero, gutxi gura bera, goiz berri nostiraletan, kantu berri bat deskubritzen ahal duzue. Ez edo zein, kantu, sorkuntza bat, aktualitateari lotua, eta be, Euskal Irratien espresuki, prestatutako kantu bat, txantza dugu. Asteuntan, bigarrena proposatzen dautziet, emzistalintzaide entzun ginuen, berdin ojoitziste, eta orain, eh, bezomen minuturen buruan, itxasuarrena izango da. Eta be itxasuarrek deskubritu dute beste erri bat, uh, eh, itxasuarrak etxaurirat joan dira, eta hori kantuz aurkeztu dute hori zonbait minuturen buruan. Ejan bezala, amak minuta, are guti gora bera, edo gutio, bus minutaren buruan. Mikel Marquez, zerran dautziet, itzeman bezala, entzunen dugu, eta bai, gaur bere urte betetzea da. Urriaren lau batez sortu baita, mila batzionta erogeita meka urtean. Zorionak beraz emendik entzuten bagaituzu ama bost urterekin gitarra jotzen hasi zen uh, Marquez eta amasai urterekin lehen kantuak egiten. Kolaborazio zale handi bat da, uh, eh, airea izpekin, lertsundirekin, neinaute logietarekin edo tai jamun martikorenarekin ere adibidez kantatu zuen eta beraz azken kantu famatu kantua errango dugu kakotxen artean komplize ditut eta zuentzat airea izpakekin Mikel Marquez Emakume zuzenak okerrak irtenak moja txintxoak eta zerrama irtenak itxusiak politak atletak errenak komplize ditut eta maite ditut denak Konplize ditut eta maite ditut dena Langileak alferrak lanik ez dutena Tuntunak mediokreak klaseko lehena Ale desegokiak andre txit gorenak Konplize ditut eta maite ditut denak konplize ditut eta maite ditut dena. Ama honak ta txarrak, ama ez direnak, urrera jauzi arte mozgortzen onenak, ta umeen merienda usaina dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, Konplize ditut eta maite ditut dena Lotxatiak ausarta kargalak izenak Iletsuak soiltsoilak mari mutilenak Tatueneak gorilak panterak zezenak Konplize ditut eta maite ditut denak Konplize ditut eta maite ditut denak Lehen munduko emeak kapitalistenak Urrusaina daukaten andre indigenak Zuri gorri horiak beltzetan beltzenak Konplize ditut eta maite ditut denak Konplize ditut eta maite ditut denak Markesaren alabak neskamegizenak frantzesak ta sorginak, ogroak sirenak, maritxuak bartolo, itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak, maritxuak bartolo, itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut dena. Mikel Marquez eta hoartu zizte bakarrik zela aire izpak ziren entzuten hemen. Beste bertxio bat eh, ala ere entzun dugu eta erramezala Mikel Marquez errenteria jaren urte betetzea egun, ala, hori erran berzen. Debista putz, utz, hutx, irratia pitz, hitz itzetaput. Gipuzkoara ipatzen ginoen hemen Mikel Markezekin eta be zeila da Gipuzkoako soko gehiago denbora laburragoan ikustea. Bos minutuko bideo batean lagun talde batek egin du filmatu ditu Gipuzkoako erri guziak, gaita behatzi errien zonbait eh, segunduko planoa aldi guziz, agertzen da bideo untan, sarean eman dutena, eta arrakasta biltzen ari dena, baina beti hor manera original batean orkestua dira irudiak, erri batetik bestera, berdantzariak agertzen dira, zumaian batek jauzi egiten du, eta lurerat erortzerakoan berriz anuetan agertzen da, gipuzko around deitzen den bideo proiektu proiektua da hemen, gipuzkoaren itzulia, eh, inglesez. Itzik gabeko bideoa, musikan, txalaparta eta trikien, doinuekin eta tartean ere bertso bat. Itxasertzeko mendimagala Kresala aritzostoan Jendarte baten mapanitz bat trikiti baten auspoan, izaera bat kale batean, non biziaan berez doan, etorriko den iraganaren, bidearen arrastoan, mundu txikien mundu txiki bat, gordetzen da gipuzkoan. Gipuzkoa around deitzen da, bon, bideoa eneritzian ez da bikaina, baina simpatikoa da, soiteko, gipuzkoako erriguzien ikusteko manera bat, eh, nahiz eta beti zatino bat ikusten den, ez da lehen aldia laguntaldeunek bergisako bideoa egiten duela, egin zuen uh, Dancing in the Basque Country deitzen zen bideoa, hori 2008 urtean, sei urte, Euskal Herriko erri desberdinetan, dantzan filmatu zuten haien burua, berdin horretzizte eta ikusi zenuten, zenta laureun eta mila aldiz ikusia izan zen bideo hau, momentuz eh, bos mila ikuspegitan diran aski, geroak ejaren nora tartino joango diren. Eta irudietan eh, baikira telebista, ipatzeko tenorea aspertu aziste telebistaz bistan dena, hortako hitz eta putzen zuten usie, eta zergatik eh, zuen emankizuna zuen telebista egin kanaldudek ala proposatzen du. bideo baten bidez aurkezten du beraz bere proiektua kanaldudek, bere webgunean ikusten alduzue, aur bat ikusten da beraz telebistariz so, eta iduriz pixkata espertua edo berea egin nahian azkenean, eta ikusten da beraz kutsa bat, kartoinezko kutsa bat hartzen, tindatzen, pilota bat zilatzen, makil batekin, zer egiten du horrek ilan mikro bat, egiten du biztanena, eta beraz eh, aurrori aurkezle lanetan jartzen da bere kartoinezko telebista pilotaren gibelean eta pilotazko mikroarekin eta emankizun bat egiten. Kanalduderen ideia beraz zuek egitea ere zuen emankizunak. Hau jau bezala urriaren ogeitik goiti ostegun guziz. Hemen gira telebistatik zuzenean. Gaur, emankizu berri bat, erakutsiko dizuen. Hala, hemen entzuten duzi beraz, aurra mintzo. Hor dian hurriaren eh, uh, hogeitik entzina, jamezala, ostegun guzi atxeko zazpietatik goitik, kanaludek bere antena idekitzen du, zuzenezko eman eh, eh, berak erraiten duen bezala, azken urte hauetan, zuzenezkoak egiteko gaitasunak landu dituela, eta uh, kurrika emeretzika adibide, adibidez, egunero zuzenezko bat proposatu, zerri urratx uh, 2008an edota durangoko azokatik, Erritaren esku utzi utzinaian telebista, ala zer dioten kanaluden, tartea idekia duzue lagunak zuen ametsetako telebista egiteko. Tenorea etorri da zuen, tenorea info gehiago beraz kanalduderen web gunean eh, atxamanen duzie hori dena. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Eta ala ordu guten orea, utxe ginduzie berdin ostiralean, ora induzie ordua. Itxasuaren kantua erran bezala goiz berin ostiralero sortziak eta laur denetan uh, eh, betalde batek, pertsona batek. Kantu bat proposatzen du aktualitateari lotua edo bai gehienetan aktualitateari. Bo, berak nahi diena azkenean eta aldiuntan beraz ostiralean itxasuaren kantua izan zen. Itxasuarrak etxaurirat joan dira eta kantuz aurkesten daukute hori dena. basta bem. tope y esta vez begomita luzatua etxauriri, txasuerrek eh, emana, hemen kantu hau, eta naski baden etxasun olako traumatismo kultural bat, edo zakit nola deitu behar den eh, David Olaizolaren kantua berri zartzen baitute. Tu babien zopase deitzen dena, berra batzuek ezagutu duzi eta buruan okango zuere, ni bezala. Gau guzian, milesker, itxasuarrak etxaurirat joan dira eta hemen eh, entzuten altzentuzten hauen hitzak eh, eta topaketak aipatzen baititugu errian artean. Euskaldunen artean elkartzeko gunerik etzen, orain sortu dute, orduan uh, topaketak erraiten dudalarik, amodio historio eta berdin ere seksu historio gehiago izango da. Askien zongenuan, eh, frantzian adibidez, uh, bazela webgune, bazirela olako webgune bitxiak, uh, edo dudan emaiten altzirenak, uh, sozialisten arteko maitasun historioak adibidez sortzeko, bakrikoien artean gelitzeko, edo frente nazionalekoen artean, musulmanuen artean, juduen artean, katolikoen artean, boi jada Euskal Herrian baginula eta badugula jaren ikaixo maitia webgunea, eh? norbetxikatzen mozio Euskal Herrian eh, gunea. Bainan pei baskaren zat bakarrik etzen, ordean webgune berri bat sortu dute bask rankontr deitzen dena, irudi eder batekin, gizon bat, emazte bat, elkar musukatzen eta zer dute buru gainean, euskal buneta biztanena, edo biharnesa, hmm, niz polemika hortan sartuko momentu zen. Eta lasterritz eta putze mankizunean gure gomitaren tartean Gabi Mueska, ajera elkarteko kidea, eta bereziki aipatuko dugu, beraz, xarri, bayonan eta biardoni bane garazin edatuko duten dokumentala aler libre deitzen da, eta aler libre esperientzia bat, etxalde batean, gertatzen dena, hogei bat pertsona bizi dira hor, eta presondegiaren kondena bukatzeko horrat joaiten direnak etxalde baten biziaren eh, bidez, ber integratzeko, ber eh, ber lanketak ere egiteko esperientzia hortaz dokumentala sari ikus gaida zazpekteritan bai honan gurekin izango dugu gabi muskase eta sun gu zientzat bostak eterdi mementu Euskal iratietan berriak zurekin bernadetar gaina Euskal Herri elkargo baten alde diren autetxi eta erritaren kolektiboa damutzen da paueko hauzitegiak bere errekursua baztertu duela atzo, orai igurikatzen du, judeak erabaki bat ardezan mamiaz. Hamar Herri elkargoak bilduko dituen heleparen proietua legezkoa denez, agian urte undarra gabe dinen dela hori dio kolektiboak, eta igurikatzen du elkargo bakararen gobernantziaz prefetaren erabakia urri erditzuko hitzemana dena. Irati izena duen mugaz gaindiko proietua presentatu dute egun zaraizu aezkoa garazi eta siberuko bortuetako ordezkariek iru urteko lantzailak bi miliun eta seieun mila euroren proietua hemen irati bat da hamazazpi mila hektarako ere muak ez du mugarik halazoin mesu plazaratu duten botz batez gogo eta luze baten ondorioa da eta helburua dute iratik duen natura baliabide komuna kudeatzea. Hauktipien hartzeko egitura proieto bat bidean da lasan garazi baigoriko erri elkargoak baimena eman dako, ez da eskola bat, ez da zeindegi bat, Montessori pedagogia erabiliko du, hiru eta sei urte arteko aurrer beste molde batean ikasteko, Peti lasai haugen hartzeko leko hori eskoler lotua izanen da eta gehien bat nekezian diren zat egokia izanen da, nunbeitan urte baten buruan zabalduko da. Maitia nuntzira Euskarazko dokumentala gazteizen iraganen den Euskal Dokumental Festivalean aurkeztuko da, lehen munduko gerla garaiko hamar Euskal Presuen kantuen grabaketak eh, dokumentalari gorputza eman diote, Euskal Kulturerakundea eta Mondragon Unibertsitateko bi ikasleek dute hori egin mementoko Euskal Kulturerakundeko internet gunean ikusten ahal da.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 Ego edita egoiti xapin eta jokoak eta gure asteburuko gomita eta hori guziak kantu eta soinuz josirik. Ez gira eneatuko zuen asteburuko haratunaten ahtetik, onda iziela eskuali jatietan, jamekontaik oren bat ahte. mandokan aste huntan, Charles Bidegain Marti izenaekin jinen zaiku. Udazkena bezala, markatzen du sasoina finitzen dela, eta horren frora zen, dula guti, etxetiarrek egun hartan edo hor nunbait, baita, markatzen zutela etxetiri partitzia beste batetara joiteko. Peio Etxeverian txarten zertako independentista ernanin eta ez baiunan libriaen hildotik jeraikiz, oaikuan Frantziako irauzaz solas eginen deiku eta Euskal Herrian ukendutien ondoiuetaz. Errepublikak Elisa ezartzen du, bere tokian, bere bizi pertsonalean, gelditu behar den gauza bat. Ez duena deus ikustekorik eta politikoarekin. Politika, errepublikaren mundua bilakatzen da, eta bian arteko zatiketa garbi bat egon behar da. Kenaute etxamendien kantakintza dela eta egun otxagabia kantoia nula sortu den aipatuko deiku. Maiorgan, donianen, zen segonder bat, eta Baskari batean solasa bazen. Mais c'est vrai ça qu'ils se sont entendus tous pour vendre ensemble le village. Ils, ne sont plus que 60. Utsumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko Itz eta putz, putz, itz putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, putz, putz, putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz. Prentsa ipatzeko tenorea berria puntu eusekin abiatzeko uh, indarkeria matxista sailean San Ferminak aipagai eta San Ferminetan emazte bat bortxatzea zakusatutakoei beste eraso bat ere egotzi diete iruneko instrukzio hauzitegiko epaileak uste du maiatzean Pozo Blankon hori Espainian beste emazte bati ere eraso egin ziotela bost hauzipetuetako petuetako la lauk, hemen beraz aipagai berrian, bestalde ere bersailean uh, eh, beste artikulu batzu lotzen dituzte indarkeria matxistan, bainako Kirol Elkarteko presidentea eta Durangoko errubitaldekoa larun batan bildu zirela eta eta bestalde Bilboko udal batzak batekin du azken seksu erasoa salatzeko mobilizazioekin. Gazeta puntu eusen ere ipagaia ASB eta Durango arteko uh, taldeen arteko topaketa, barkamenak eskatu eta aheman indartu, ahemana indartu dute baionata Durangoko errukbitaldeak. Gazeta puntu eta Durango arteko topaketa, Mendia bestalde berrian aipagai ez idoia mendia sozialista baizik eta manaslu deitu mendia Alberto Zerainek igo baitu manaslu haize gogorak asko zaildu du igoera baina mendizale gazteiztarrak bere bederatzigaren sortzimilakoa lortu du uh, Manas Luko, beraz sortzi mila egun ta iru metrokoa da berriantxe eta sun gehiago. eta bestalde salatu dute langile eskasiak arriskuan jar Nafarroako suhiltzailean zerbitzua berrian beti hemen. Dozenaka suhiltzailek elkarretaratzea egindute Nafarroako gobernuaren aintzinean eta oartarazi ark, ark, orkestutako ustezko irtenbidek arazoa atzeratu besterik ez dutela iten ala lantaldea berritze aldera turratxak egiteko eskatu diote gobernuari suhiltzailen kezka, beraz hemen Nafarroan eh, berrian aipagai eta la bere aipagai gure kontrako elegitea jarri dutenai kontuak eskatzeko tenorea da, sindikatu abertzalea, enpresatikietako hauteskundetara eta orkesten ahalko da azkenean, Parisko kasazio hauzitegiak erabaki onduan CGT-ren hauzi uh, eh, peratzea, hauzi peratu onduan. Argian bestalde Naparra aipagai estatuen biktimak sailean Naparraren anaiaren hitzak hemen gorpua aurkitzea itzela izango litzateke familiaren zat. Hemen ere kaseta puntu eusen aipagai Naparra hausia berrizidekitzeko bidean hogeita masei urte berandue, beranduago media bazken ere gainagusiten hori untan. Jose Miguel Etxeberria Naparraren anaia eneko baikor da. Familiarekin batera bizitza osoa adarama haren gorpua aurkitu nahian, arekin zer egin zuten argitu nahian, eta berriki jasotako lekukotasun batek hori guzia aurki lortzeko aukera emanen dielakoan da. Eh, horri uh, buruz setasun gehiago, edoen eh, enastan egin zuten prentsa horreko bat, adieraziz beraz uh, gorpua mondemarzanen izaiten ahal liteikela. ikila. Kolombia ere ipagai argian eta titulu hau uh, Uribek ere etzuen espero. Baiezkoaren aldekoak nigarrez ikusten dira argazki hauetan, eh, emaitzak jakin onduan. Asteuntan alaitasuna ikusi dugu Bogotako karriketan, astelenean Kolombiako gobernuak eta farkek abanako akordioak kartagenan sinatzean jende andan apilatu zen Bogotako Boliviar plazan festa kurriaren bian jarraitu egingo zuela uste zen, bainan eh, errigaldeketaren ondorioz, beraz, akordioa ez da, hemen beraz argian analisia bat. Eta alderdi sozialista ere ipagai argian, zeintzuk dira PSOaren urrengo urratxak. Zala parta ondia da oraindik psoen eta ez da argi ondoko urratxak zeintzuk izan de, izanen diren, lehenbizikoa Mariano Rasoiren investidura abstenituko den edo ezetza emango dion. Eta kasik berroita sortzi orduz torturak, tratutxerak eta legezkanpoko galdeketak jaso onduan aske dira saharako bikazetariak eh, hor argian aipagai eta bestalde hormona sistema kaltetzen diguten hogeita mairu pozoin daramatzate fruitu eta barazkiak pelio zubiriaren artikulua hemen eta beraz taula batekin fruitu desberdinekin eta bar untsaina da eta puntu eusen ere beste gaietaz gain lab enpresa oso tipietako hauteskundetara eta orkestuko dela, erran bezala, eta bukatzeko sudoesten sustonen gertatu ere hilketa landesetan eta e, hiltzaileak e, jakinarazi du iduriz premeditazioa bazela, bon, xetasunak horatxamaren dituzie, eta bestalde Macron politikaria ere aipagai ez Charant Maritin eskual lurraldean edo departamenduan ez du sustengu parlamentariorik iduriz. txetasunak. Der Putz, Eta laster gure gomita gabimuezka izango da, erramezala, xarri baiona natalanten eh, izango da ikusgai aler dokumentala, presondegiari alternatiba bat, proposatzen duen etxalde estruktura bat, uh, eh, ogei bat eh, preso oik, oien kondena hor bukatzen dute, eta esperientzia horta zemintzatzen da dokumentala, uh, begabi muezka klaster guziak emanen dauzkigu, gaur baiona Bayonan izango da ikusgai eta bihar doni bane garazin. Kantu bat lehenik diskoak etengabe ateratzen dira, eh, oh, joitaraziz, Ah, durangoko azoka hor biltzen dela, eta orduan euskal merkatoa nola errango dugu, eh, kultura merkatoan, eh, orain dira agertzen eh, disko berriak bereziki, eta uh, orgo itarazten ere, justuki disko berri bat atera aurten, eta durangoko azekan, azokan jo nahi baduzue, uh, gau rideki dituztela, izenak emaiteko epeak, berazuen diska aurkestekoan kontzertu labur baten bidez, oren erdikoan aski, orain duzi sozieten orea izena emaiteko uste dut lehenak dituztela hartzen eta gero mozten direla edo bukatzen direla izan emaiteak. Eh? Naski, espaniz trompatzen. Eh? Eta disko berrietan ere Tristan Murgi eta Oreba taldearena agertzen da Gordeka kantua hemen badok puntu eusen entzuten ahal duziena Hemen txe, deskubritzen usten otziet eh, um, hitz uh, eta putzen mankizunean. Oreba gordeka kantuarekin disko berria ere ateratzen du hemen taldeak eh, eta jakin ere gure irratiaren eh, musikaleiaketan parte hartuko duela taldeak. Bostak eta berroita zazpi didakasik eh, gure gomitarekin segitzen dugu orain. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Presondegia aipatuko dugu, erran bezala, eta bereziki alternatiba bat edo egin batean eh, behintzat kondena bukaerak eh, eramaiteko. Filma bat aurkeztua izanen da, asteart eta asteazken untan, Bayona eta Donibane Garaziko zinemetan, aler libre deitzen da, eta gurekin dugu Gabi Mueska, horren aipatzeko, arratsalde honan. Atxaldeon. Hordean, Aler Libre filma uh, eh, aurkesteko behar bada hortik abiatzeko gaia, zenta hor esperientzia baten inguruko dokumentala da. Espikatzen aldaukuzu zer dena? Bai, um, hori da baserri baten inguruko afera. Bada hori urte eh, sortu zela, uh, Picardi eranda nolendia aldean, baserri bat uh, izan zen, eta hori be, hor ziren langileak ziren presouiak. Eh? Pixkanaka, pixkanaka, eh, beti jende gehiago dinda baserri hortan, eta gaur egun urtean zehar uh, ogoi hui badira egunero uh, hor lan egiten dutenak. Eta beraz dokumental hori erakusten du uh, ben, zer den bizia hortan, baserri eh, hortan eta ze zer diren agazuak eh, dienen artean bizitzeko, lan mailan ere nola posible den eh, urte asko bizitzia presondegian eta gero baxerri batean lan egitea. Beraz, dokumental biziki uh, uh, umanua eranen nuke, zen eta bon, hor uh, diren jendeak uh, uh, idekitzen dute bihotza, eh, kamara intzinean, eta mhm. biziki unki da, ali eta bara, beraz eh, baserri baten uh, eh, historioa, eh, baserri berezi bat, mhm. beraz, hori da. Azkenean da, uh, behera ikitze leku bat, ere ez? Bai, Bakotxaren bai. behera ikitzea, presondegiaren ba. ondotik. Hori da, uh, afera horren zentzua da, erakustea leku hortan, sartzen direnak, dire geienak, jende hautsiak, eh, eta hautsiak, eta egen uh, eh, uh, eh, bizia oso zaila izan da, batzuentzat uh, urteaniz presondegian, eta hor ikusten dugu pixkanaka, pixkanaka, nola berriz xutik emaiten diren, jende horiek xutik eta eta lanean, eta nola prestatzen diren eh, eh, etorkizuna prestatzeko, eta etorkizuna hori askatasunian, eh, askatasunean, guri mm. hartzean. Hauntz, askuntza bat, baratze zaintza, uh, aholtzeak ekoizten dituzte, biskat, uh, olako antolak eta orokor bat bada, etxalde hortan, hogeita bost pertsona hor bizi dira, eta, bai. beraz, Samuel Gotiek du uh, filma hori egin, Samuel Gotiek, OIP uh, nazioarteko behatokiko langilea zen, eta beraz hor, azkenean ikusi du proiektu eder bat, eh, dola hogei urteko proiektu bat da ez, hori da, bai. abiatu zena. Ba, egia da, Samuel Gautier oiperen eh, langile bat izan dela, eta bere egunerokoan zela presoan degiko aferetan, eta memento batez, reiten eh, zuen, bon, da bon, gauzak uh, eskubideak defenditzea, da gauza bat, baina uh, gizon eta emaze horiekin zer egin behar da gero uh, nola eginen dute uh, eh, egen lekoa txemaiteko gure gizartean. Eta memento batez uh, bere bizian gurutzatu du uh, proiektu hori, uh, uh, moien bri uh, deitzen den uh, uh, baserri hori, eta izan da eta reten den bezala kudekor edo emozione handia ukandu uh, hor izanez eta begeroztik utzi du OIP eta ari da muntatzen beti emaiz mugimenduaren zat, beste proiektu bat, uh, uh, karkason onduan ari da muntatzen proiektu berri bat, eta bon, uh, da espikazzea ere uh, zer den uh, uh astapenitik proiektu bat muntatzea gaur egun frantzian, eta mundiren uh, difikultateak, baina ere laguntzak, mm -hmm. eta biztanda gure nahia izan itake uh, Ebe eh eskolerian eta bereziki paraldean behar ba olako proiektu bat muntatzea. Eta bada uh, zer egiteko horik, eh? bada, bada gure eh, eskolerian eta bereziki barnek aldean uh, el baduela sentzu anitz, eh? egiazko errealitate bat dela, uh, baserietan gure munduan, eta behar ba zer gatik ez olako proiektu bat muntatzea, uh, etorkizunean hemen uh, eh, iparaldean. Mm. Uh, eh, Gabi Mueska, horretaraziz, beraz, uh, elkarteko kide zirela ere, hor, uh, helburua delarik, justuki, uh, presondegi ondokoa egiteko, lantzeko, uh, be, presondegitik ateratzekoan, ateratzeko momentuan baita zer kudeatu, bai paperen aldetik, bai lan aldetik, bai psikologiko kire biztanena, eta beraz, hor, nahikeria hori momentuz konkretua da edo uh, nahi da pixka bat ikusi zer giro den horren inguruan? Bon, uh, e, Ege reiteko, uh, uh, olako proiektu bat muntatzen bain bada, uh, ez dakit izanen denez uh, bakarrik gure preso entzat, eskoal preso politiko entzat, mm -hmm. uh, edo preso argunt zat. Eh, uh, Hori gaur egun uh, deus ez da deliberatua, ari gira pentsatzen, eh, afera, Baina zergatik ez, e, badakigu bake prozesuan haintzinatzeko trezenak behar direla ere, eta gure presoen e, etorkizuna prestatu behar dela, lagundu behar dela, eta zergatik ez mutatuz olako proiektu bat. Mhm. E, gaur egun diren preso batzuk, eskual preso politiko batzuk, uh, ados litakela la struktura batean eh, sartzeko eta egiteko eien lehen urratxak... Eh, preso handegitik uh, eh, mm-hmm. mm-hmm. Beraz, uh, etorkizuna erganen du eh, posible denez edo ez. Hori da, justuki posible ote da, ikusiz frantses gobernuaren politika, ere justuki horberriki uh, eranute preso handegi leku gehiago sortuko dituztela, kontradikzioan da, uh, azkenan zuen proiektuekin eta ideiekin? Bai, ez da antzi behar... Eh, hauteskundeak uh, eh, urbiltzen direla, uh, eh, frantzese eta bera sartu gira memento, uh, ezagutzen dugun memento uh, txar bat, eran nahi dut, mhm. denak badutela ideiak, be ideiak baina uh, berriak ez direnak, eta betiko leloa kantzatzen dute uh, uh, presondegiaren inguruan, eran ez, bon, Eh, behar direla eraiki presondegi berri batzuk, baina eh, denak dakigu, eh, mundu hori ezagutzen dugunok, badakigu presondegiak eraikitzia ez duela ezer eta presondegi berri bat segidan betea dela, eta surpopulazioarekin onkitua dela uh, eh, askifite. Beraz, eh, guk erraiten duguna eta guk erraiten dut uh, ezagutzen dugun mundu hori eta hor badira profesional anitz denak erraiten dute, erraiten dugu uh, etorkizuna ez dela hori gure gizartearen zat ez dela hori bideona ez dugula usten ahal gure aurrentzat olako gizartea eta ze gizarte mota, be, presion de bete den eh, gizarte bat, hori ez da torkizuna, eh, eta hortakoz jende batzuk, eraikitzen dute proiektu eh, berri batzuk, eta uh, moien briko uh, etxalde hori, lan hortan txartzen da, erakusten dugu, badela beste posibilitateak, jendeak, uh, emaiteko eta martxan ezartzeko. Mhm. Euh, eta hori da filma horren Eh, kalitate bat. Mm. Aler libre deitzen da beraz, eh, moaien briko etxaldean eh, dokumentalean eh, beraz murgiltzen da, eta beraz aste hartuntan ikus gai izango da, zazpiak eterditan atalanten, eta uh, garazin bobanen beraz biaramunean sortziak eterditan, eta mm, hor bukatzeko berdin, uh, aipatu duzu, ez Samuel Gotiek du beraz filma dokumentala egin, unkitua izan dela azkenean ikusi dolarik eta deskubritu dolarik etxalde hori, zuk ere aipatu duzu basela hor, eh, bizki bizkionki zela, pertsonoiek bihotzaidek itzen zutelako, uh, zuk justuki presonegia bizi izanagatik, uh, senditzen duzu hor, zerbait indartxu edo unki garria, hortan? Bai, un, zergatik unki zen eta hor, uste dugu uh, usu uh, presonegiak uh, badirela barnean bakarrik uh, Uh, droga, Eh, munduan diren uh, saltzaile handiak ez gehienak ez egiteko uh, eh, kasik preso, preso guziak gaixo jendea da. Eh? Miserableak dira, pobreak eta jende horiek mitzo direnean eta guti entzuten dugu egiazki zineman edo telebistan uh, olako jendeak eta hor badugu okasione bat ere entzuten ez direnak olako jendeak eta bai. jadanik hori da oso importantea, eta em, erraiten dutena ere biziki importantea da, hortakoz erraiten dut filma hori biziki uh, eh, eh, unki garria dela, eta jendeak uh, da egiazki, eh, ez dira joko batean, eh, ez dute ezer irabazteko uh, filma horren uh, uh, parte hartzeko, beraz uh, uste dut denak uh, badugula beharra olako mementoak bizitzea, Eh, olako jendeak entzutea, uste dut uh, aberatsa dela olako gauzak entzutea. Mhm. Beraz, uh, komitatzen ditu jende guziak uh, filma hori ikustea, beraz, uh, baionan eta agerrazin. Samuel Goti eta zu beraz hori zango ziste, pentsatzen filmaren ondotik edo, mintzatzeko? Bai, izanen da debate bat, mhm. justuki, eh, filma ondotik, eta hor ikusiko duzue, beraz, Samuel Gautier, Eh, filma egilea dena, e baina errandu zen bezala, badu ere, uh, eh, be ofizioa izan da ere oipen, biziki untxa ezagutzen du mundu hori, eta biziki gizon engaiatua da, ne? baina ez bakarrik hitzetan ikusiko duzen bezala, baina uh, ekintzetan ere, eta hon egiten du ikustea gure gizartean badirela ono olako jendeak, uh, gauzakuntza e-, eta egiten dutenak. Mhm. Gabi Mueska, beraz uh, gurekin ginuen eta erramezala itzordua astertuntan bainako atalanten zazpiak eterditan eta garazin asteazkenarekin sortziak territan aler libre dokumentalaren zate milesker. Milesker zuri, adio. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Ah adi musika emankizuna asteak gauetan bederatzietan biziki maite larun bat gauetan aneketan eta ere ikande gauetan zazpietan eta bai hasi nahi zerbait sentitzen barruan adi Itzorduak hartuak beraz xarriko adi emankizunarekin eta lehenago saia bezala ere aste artez utxu mandoka titikarrek alte bere lagun guzierekin eta eguneko bilduma ere sortzietatik gora eta nik horrekin abortuko zaituztet gaur saian bezala tenore hor baita Bihar, bostak eta seiak artean elkartuko gira, Marko gurekin izango da. Zer aipatzeko, hori bihar ikusiko. Eta entzularen iritzia ere aste azkenero bezala. Eta zer egan behar nuen, abai, ah, eh, horretara e, beti webgune hor dela, euskalirratiak.eus, euskalirratiak.eus, ez berdin biziki praktikoa, batzuak diotenaz, baina naski duzie klikatzia hor, irratsaioak, putz eta horratxe mango dituzie uh, eh, kronikak, guziak, gomitak, eta beste eh, gure webgunean, eta nahi baduzi gurekin komunikatu, manerak ere zautzen duzie. Txeak, Euskal